Apotutu kɔɔto kɔɔto nsɛm yi, na sɛ nka yɛde Koran to hɔ na bi a yɛde Bible to hɔ a, yɛmfa kosua baako nso nka baabi ne Shinaapo. Nka ɛnyɛ adwuma saa. Ɛno nka ɛmmoa ma asɛm no yɛ ohunu kura wom. Sɛ asɔfo no, wɔpɛ deɛ ɛforɔ. Because wosua Koran a, anaasɛ Bible a, Bible no ntumi nyɛ wo hwee, ɛna Koran nso ntumi nyɛ hwee. Na mmom yɛn nananom deɛ no, ɛna power wom. So, ɛnti na ɔmampanyin dadaa Wallace, ɔse yɛnkɔ Antwerp na yɛnkɔhwɛ nokorɛ wom. Ahaa, ɛnti.